տեղի ունեցել Արցախի հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի այս տարվա առաջին նիստը։ Պետական հատկացումների եւ հովանավորների ներդրումների շնորհիվ անցյալ տարի զգալի շինարարական աշխատանքներ են կատարվել Մարտունու շրջանում։ Տաշիր հիմնադրամը 4 երեխա ունեցող 230 ընտանիքի դրամական աջակցություն կտրամադրի։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մասնակցել է Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի կազմակերպած ամենամյա ընթրիքին։ Սոչիում սիրիական կոնգրեսը քվեարկել է սահմանադրության բարենորոգման օկտին։ Արոնյանը հերթական ոչ ոքին է կնքել Gibraltar Masters մրցաշարում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը հունվարի 30-ին հանդիպել է պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում իրենց զինվորական ծառայությունը «Ես եմ» ծրագրի շրջանակում սկսած նորակոչիկների հետ։ Նախարարության մամլոցարայության փոխանցմամբ բանակի հրամանատարը շնորհակալություն է հայտնել նրանց զինված ուժերի շարքերը գիտակցված ընտրությամբ համալրելու համար եւ վստահեցրել, որ բանակի հրամանատարությունը կանի հնարավոր ամեն ինչ, մասնավորապես ԵՍՄ ծրագրի համաձայն բանակ զորակոչված զինծառայողների համար ծառայողական ու սոցիալական բարձրակարգ պայմաններ ապահովելու նպատակով։ Նույն աղբյուրի համաձայն բանակային նոր ուսումնական փուլին ընթառաջ նախարար Լևոն Նացականյանի ղեկավարությամբ կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի ուսումնանյութական բազայի հիմքի վրա անցկացվել են ցուցադրական պարապմունքներ մարտական պատրաստականության առնչվող տարբեր թեմաներով։ Պարապմունքներին մասնակցում էին նաև բանակի հրամանատարի տեղակալները, իսկ որպես ուսուցանողներ ներգրավվել էին միավորումների եւ զորամասերի հրամանատարները, նրանց տեղակալները առանձին ոլորտների պատասխանատու զինվորական պաշտոնյաներ։ Պարապմունքների ընթացքում հաշվի են առնվել այն հավանական իրավիճակները, որոնք կարող են առաջանալ մարտական գործողությունների ժամանակ։ Ըստ այդմ հաշվի առնելով նաև ապրիլյան պատերազմի փորձն ու հակառակորդի հավանական գործողությունների բնույթը։ Պարապմունքների ավարտին իմի են վերվել արդյունքները եւ վերադաս հրամանատարության կողմից մասնակից սպայակազմին առաջադրվել համապատասխան խնդիրներ։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Երեք տեղի ունեցել Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը ղեկավարող պետական հանձնաշողովի այս տարվա առաջին նիստը Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Օրակարգի առաջին հարցով հանձնաժողովը ուժը կորցրած է ճանաչել 2007 թվականի դեկտեմբերի 26-ի եւ 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ի որոշումները։ Հաստատվել է Արցախի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգը։ Հանձնաժողովի անդամ Անդրեյ Մուսայելյանի խոսքով Ցակագների սահմանման կամ վերանայման համար հայտատուն համապատասխան հաշվարկներով եւ հիմնավորումներով հայտ է ներկայացնում հանձնաժողով։ Երկու օրինակ. փոքր հիդրոէլեկտրակայանների եւ էներգետիկայի վերականգնող այլ ակտիվների կիրառմամբ գործողականների դեպքում մեկ օրինակից։ Համաձայն հավելվածով սահմանած փաստաթղթերի ցանկի։ Ցանկում նշված է լիցենզավորված գործունեության տեսակները եւ հանձնաժողով ներկայացվող փաստաթղթերը համապատասխան հավելվածների։ Սեղմված բնական գազ ապրանքային շուկայի կառուցվածքի ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա Պետրոս Սերվիս Փակ բաժնետիրական ընկերությունը ճանաչվեց գերիշխող դիրք ունեցող, քանի որ ընկերությունը զբաղեցնում է շուկայի իրացման ծավալի 41.6%-ը։ Մյուս հարցը վերաբերում էր Drive համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերության գործունեության դադարեցմանը։ Ընկերության կողմից 2018 թվականի հունվարի 19-ին ներկայացրած դիմումի համաձայն ուժը կորցրած ճանաչվեց հանձնաժողովի 2012 թվականի թույլտվությունը։ Drive համանախագահ պատասխանատվության ընկերությանը պարտավորվեց 10-օրյա ժամկետում Արցախի պետական բյուջե վճարել ռադիոհաճախականության օգտագործման պարտադիր վճարները։ Հանձնաժողովի անդամ Նելի Արզումանյանի խոսքով ուժի գործրաշճանակ են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2012 թվականի նոյեմբերի 29-ի Drive Սամարապակ պատասխանատվության ընկերությանը ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու մասին համար 120-ա որոշումը։ Երկրորդը Drive Սամարապակ պատասխանատվության ընկերությունը սույն որոշումը ուժի մեջ մտնելու պահից 10-օրյա ժամկետում Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցել ռադիոհաճախականության օգտագործման պատադրի վճարի հեկտարի մասով մինչև 2018 թվականի հունվարի 19-ը հաշվարկված 100360 հ դրամ, որից 68250 դրամը ռադիոհաճախականության օգտագործման պատադիր վճարն է, իսկ 32110 հ դրամը դուժ։ Հիմք ընդունելով հերոստատեսության եւ ռադիոյի մասին ԼՂ օրենքի պահանջները հանձնաժողովը հայտարարեց 97.7 մեգահերց հաճախականությամբ Հադրութի եւ Մարտունու շրջանների տարածքում ընդհանուր ուղղվածության ռադիոհաղորդումների եթերային հերարձակման վերահերարձակման լիցենզավորման մրցույթ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Արցախի հանրապետության Հայաստան համահայկական եւ հայկական գյուղերի զարգացման հիմնադրամների Տարբեր հովանավորների կողմից կատարվող ներդրումների շնորհիվ 2017 թվականին զգալի շինարարական աշխատանքներ են կատարվել Մարտունու շրջանում։ Այդ աշխատանքների մի մասն առայժմ ընթացքի մեջ է։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Շրջվարշակազմի քաղաքաշինության եւ տեղական իսկակառավարման բաժնի վարիչ Արարատ Սուլեյմանյան տեղեկացրել որ շահագործման են հազմել Կարմիր շուկայի եւ Սոսի նորակառույց տիպային եւ հարմարավետ համայնքային կենտրոնի շենքերը, բազմազավակ ընտանիքների համար կառուցված երկու առանձնատուն։ Տներ են գնել երեք բազմազավակ ընտանիքի համար։ Բնակարանային պայմանների բարելավման համար փոխհատուցում է հատկացվել 3 զոհված ազատամարտիկի ընտանիքի։ Տների վերանորոգման համար շինանյութը հատկացվել շրջանի 37 ընտանիքի։ Ճաղագործմանն հազմել 4 բազմաբնակարան շենք Մարտունի քաղաքում։ Սարգսաշինի համայնքային կենտրոնը, Ճարտար քաղաքի ֆուտբոլի դաշտը։ Խճապատվել է Գիշի Խաշմերուկից Բերքաշենտ նոր կառուցված 9.6 կիլոմետր ճանապարհը վերանորոգվել են հացի գյուղի ներքին ու արտաքին ջրատար համակարգերը։ Ընթացքի մեջ են երկու զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների տների կառուցման, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների 5 տների վերանորոգման աշխատանքները, բազմազավակ ընտանիքների համար 6 տան շինարարությունը։ Շարունակվում են Մարտունի քաղաքի ֆուտբոլի դաշտի վերակառուցման, Մարտունի քաղաքում 2, Ճարտար քաղաքում 1 Թաղավար գյուղում 1 բազմաբնակարան, Ճարտար քաղաքում եկեղեցու, Գիշի գյուղի դրամատակարարման համագարկի կառուցման աշխատանքները։ Գողոսների սալապատման աշխատանքներ են ընդհանուր շրջանի 9 համայնքներում։ Ներկադրությամբ շրջանում կառուցվում է 13 անհատական տուն եւ 40 հազարական օբյեկտ։ Նշված աշխատանքները լուրջ երակատարություն կունենան բնակչության սոցիալ-տնտեսական, բնակյան ցաղային պայմանների բարելավման համար։ Բաժնիվարիչը հավելեց, որ համապատասխան կառույցների կողմից մշտական վերահսկողության տակ է գտնվում իրականացող աշխատանքների որակը։ Շարունակ մենք լուրերի թողարկումը։ Արցախի 4 երեխա ունեցող 230 ընտանիքներ 4000-ական ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամական աջակցություն կստանան Տաշիր գրուպի սեփականատեր Ռուսաստանաբնակ բարերար Սամվել Կարապետյանի կողմից։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդմամբ 230 ընտանիքից 8-ը 4-րդ երեխան ունեցել է 2016 թվականին, իսկ մնացած 222-ը 2017-ին։ Արդեն երկրորդ տարին է, որ հիմնադրամը միացել է նաև Արցախում ծնելիության խթանման ծրագրին, եւ այս տարիների ընթացքում 4 երեխա ունեցող ընտանիքների թիվը զգալիորեն ավելացել է, նշել է նա։ Նշենք, որ նվիրատվության անարողությունը տեղի է ունենալու փետրվարի 3-ին ժամը 14-ին Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում։ Միջոցառման ժամանակ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից խաղարկվելու է նաեւ 3 Chevrolet Magnishi ավտոմեքենա։ Իսպանացի ճանապարհորդ եւ լուսանկարիչ Ալեքս Դոմենեկն անցյալ տարի ավտոստոպով ճանապարհորդել է Լեռնային Ղարաբաղում որի ժամանակ իր աչքով է տեսել շրջանում պատերազմի թողած հետևանքները։ Դոմենեկը իր ճանապարհորդության մասին տեղական մամուլում հրապարակել է Ղարաբաղում արված լուսանկարների շարք։ Նա պատմել է, որ չնայած պատերազմին Ստեփանակերտը վերականգնված եւ վերանորոգված տեսք է ունեցել իր այցի ժամանակ։ Ես ինձ համար բացահայտեցի ամենաջերմ եւ հյուրասեր մարդկանց, նշել է նա. Միջազգային լրահոսից Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը մասնակցել է Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի կազմակերպած ամենամյա ընթրիքին։ Ընտրիկին մասնակցել է նաև Փարիզի քաղաքապետ Աննի Դալգոն, Իլդեֆրան շրջանի նախագահ Վալերի Պեկրեսը, Ֆրանսիայի խորհրդարանի падգամավորներ, այդ թվում հայազգի падգամավոր Պատրիկ Տևեջյանը, Լեոնի քաղաքապետ Ժորժ Կեպենեկյանը, Ֆրանսիայի հայկական եւ հրեական համայնքների ներկայացուցիչներ։ Ընտրիկի պատվո հյուրներ Թուրքիայի մեջլիսի падգամավոր Կարո Փայլանը։ Ընթրիքի ընթացքում ունեցած ելույթում Մակրոնն անդրադարձել է հայ համանքին հոսող մի շարք հարցերի, այդ թվում հայոց ցեղասպանության եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրներին։ Արդարության եւ ճանաչման համար պայքարը մեր պայքարն է։ Մենք այդ պայքարը տանում ենք հիշելով եւ հանրապետության օրացույցում ցեղասպանության հիշատակման համար օր ամրագրելով։ Նշել է Մակրոնը հավելելով, որ այդ հարցի շուրջ որոշումը կընդունվի առաջիկա ամիսների ընթացքում։ Ֆրանսիայի նախագահ Ջերմորեն ողջունել է Թուրքիայի խորհրդարանի падգամավոր Կարո Փայլանին, նշելով, որ վերջինիս զայնը հնչում է երբեմն անհավասար միջավայրում, սակայն այն շատ ավելի կարևոր է, քան շատերի բարձրագոչ հայտարարությունները։ Ֆրանսիան շարունակելու է իր միջնորդական առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գործում։ Այս մասին Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնն ասել է Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի կազմակերպած ամենամյա ընթրիքին իր ելույթում։ Նա նշել է, որ որպես միջնորդ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիան կշարունակի առաջ ընթանալ կողմերին լսելու ճանապարհով։ Հուսամ, որ մի օր կվերադառնամ ձեզ մոտ եւ կասեմ, որ մենք կարգավորել ենք այդ հակամարտությունը, նշել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Սիրիական ազգային երկխոսության մեկօրյա կոնգրեսի մասնակիցները, որը հունվարի 30-ի ուշ երեկոյան փակվել է Սոչիում, համաձայնության են եկել սկսելու երկրի սահմանադրության վերանայման աշխատանքը, որպեսզի երկրի հետ պատերազմյան կարգի իրավաբանական հիմք նախապատրաստեն եւ դիմել են աշխարհին 7-ամյա քաղաքացիական պատերազմից ավերված Սիրիայի վերականգմանն օգնելու խնդրանքով։ Կոնգրեսի արդյունքներով ընդունված համատեղ հայտարարության մեջ մասնակիցները հավաստել են հավատարմությունը Սիրիայի տարածքային ամբողջականությանը, ահաբեկչության եւ կրոնական մոլեռանդության դեմ պայքարին։ Մասնակիցները նաև հանդես են եկել միասնական բանակի եւ ազատ ընտրությունների անցկացման ուկտին, որոնք պետք է որոշեն երկրի ապագան։ Նշենք, որ Սոչիում Սիրիական ազգային երկխոսության կոնգրեսի աշխատանքներին մասնակցել են նաև Սիրիայի խորհրդարանի հայ պատգամավորներ Նորա Արիսյանը եւ Ժիրայր Ռեիսյանը, ինչպես նաև Դամասկոսի հայոց թեմի առաջնորդ Արմաշ եպիսկոպոս Նալբանդյանը։ Կատալոնիայի խորհրդարանը հետաձգել է նախագահական ընտրությունները Իսպանիայի համանդրական դատարանի որոշումից հետո։ Նախագահի պաշտոնի միակ տեխնացուն Բրյուսել փախած Կարլես Պուչտեմոնն է։ Ավելի վաղ Իսպանիայի համանդրական դատարանը վճռել էր, որ Պուչդեմոնը չի կարող ընտրվել, եթե անձամբ ներկա չգտնվի խորհրդարանական քվեարկությանը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է դատարանի որոշումը։ Կատալոնիայի խորհրդարանի խոսնակ Ռոջեր Տորենտը հայտարարել է, որ նախագահի պաշտոնի համար այլ տեխնացու չի առաջադրվի։ Հայկական միջուրեական Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի ջանքերի շնորհիվ Հայաստան տեղափոխվեց եւ թանգարանին նվիրաբերվեց Հայոց ցեղասպանությունը վերապրած ամերիկաբնակ հայ Գերդաստանի ընտանեկան արխիվը։ Թանգարանի ինստիտուտի տեղեկատվությամբ ամերիկաբնակ Սուսան Սոլակյանը Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին է հանձնել իր մեծ ընտանիքի մեծ պատմությունը։ Հուշագրություններ, փաստաթղթեր, լուսանկարներ, վստահ, որ իրենց ընտանեկան մասունքները հայտնվել են հոգատար ձեռքերում, իսկ նպատակը մեկն է՝ սերունդներին փոխանցել ամենակարևորը՝ հիշողությունը։ Ծննդով Մեզրեից Խարբերտի նահանգ Թոմաս եւ Էսթեր Մկրչյանների ընտանեկան ավելի քան 1 տարիա պատմությունը իրենց պատմական հայրենիքից բռնագաղթելուց մինչև Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատելը հարուստ է պատմագրական ճշգրիտ տեղեկություններով, ինչպես նաև պարզապես մարդկային կորստի ծանրագույն դրսևորումներով։ Ընտանեկան արխիվային նյութերը կարևոր սկզբնաղբյուր են Խարբերտի հայերի տեղահանության կոտորածների, մասնավորապես գերմանացի պաշտոնյանների, թուրքերի մեղսակիցը եւ աճակիցը լինելու հայ մտավորականության դաշան սպանության կիրառված բռնության, ինչպես նաև գաղթականների դրության մասին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի Լատինական Ամերիկայից իջեղարկումը զուգադիպել է այդ երկրներում հայկական համանքի կողմից նախատեսվող բողոքի ցույցեր կազմակերպելու որոշման հետ։ Թուրքիայի նախագահը պատրաստվում էր փետրվարի 5-ին այցելել Վատիկան, ապա Լատինական Ամերիկայի երկրներ։ Ուրուգվայի հայկական համայնքը խիստ դժգոհ է այդ այցի կապակցությամբ եւ հայտնի է դարձել, որ պատրաստվում է բողոքի ցույցեր իրականացնել։ Հայդատի Ուրուգվայի հանձնախմբից հայտնել են, որ Էրդողանի հնարավոր այսի վերաբերյալ քննարկումները ցույց են տվել, որ Թուրքիայի ժողտողական դիրքորոշման թիրախը Ուրուգվայն է, հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման իր քաղաքականությամբ։ Մարզասերների համար Gibraltar Masters միջազգային մրցաշարի 8-րդ տուրում արդեն ավարտվել են մի քանի պարտիաներ հայ գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանն այս տուրում մրցել է ռուս Գրիգորի Օպարինի հետ։ Մեր շախմատիստը գործել է սև խաղակարերով։ Պարտիան ավարտվել է 18-րդ քայլում եւ շախմատիստները խաղաղ ելք են կնքել։ Ներկապահին Արոնյանն իր ակտիվում ունի 6 միավոր եւ ընդանում է առաջադարների շարքում։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարաբարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2 աստիճան ցերտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 3-ից 7 աստիճան տաքություն։